بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أحمده والصلاة والسلام عليه وعلى آله وإخوانه أما بعد kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melangkah ke materi yang ke-36 yang kita beri judul membawa jenazah dan berjalan mengiringinya. Kita masih berada dalam buku panduan kita Al-Fiqhul Muyassar ala Dawil Kitab wa Sunnah. Muallib mengatakan bagian ketujuh membawa jenazah dan berjalan mengiringinya. Disunnahkan mengikuti dan mengantar jenazah sampai kubur berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Al-Imam Bukhari Eh, dalam kitab sahihnya nomor 1325 sedangkan al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya nomor 945 dan hadis ini sebetulnya sudah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man syahidal janazata hatta yusalla alaiha falahu qirat siapa saja atau barang siapa saja menghadiri jenazah sampai ia disolatkan maka dia mendapatkan pahala satu qirat. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan." Dan siapa saja menyaksikannya atau barang siapa yang ikut menyaksikannya sampai dia dimakamkan, maka dia mendapatkan dua qirat. Maka Rasulullah SAW ditanya, "Wa mal ya Rasulullah?" Dan apa yang dimaksud dengan dua kirat itu Rasulullah mengatakan mitlul jabalaini al azimain. Itu bagaikan dua gunung yang sangat besar. Jadi ini hadis memotivasi kita untuk senantiasa ikut mensolatkan jenazah dan juga ikut menguburkannya. Saat seseorang muslim mengetahui kematian seorang muslim lainnya, seharusnya dia keluar membawa jenazahnya, mensolatkannya dan memakamkannya. Nah, ini yang sangat dianjurkan bagi kita. Nah, dan ini juga tentunya berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hakul muslimi adal muslim khams. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada lima. Raddus salam, menjawab salam yang pertama ya. Kemudian wa'iyadatul marid. Menjenguk orang sakit. Kemudian wattiba'ul janais dan mengikuti jenazah. Di sini muallif menyebutkan tiga, ada lima ya. Dalam hadis yang lain disebutkan hakul muslimi alal muslim sittun. Hak seorang muslim kepada muslim yang lain ada enam. Uh, di antaranya adalah Rasulullah menyebutkan wa idza mata fattabi'hu. Dan jika dia meninggal dunia maka Eh, saksikanlah ikutilah maksudnya kalian solatkan kalian makamkan seperti itu jadi hak saudara kita kepada kita jika dia meninggal dunia maka kita solatkan dan juga kita kapani dan juga kita kuburkan begitu juga kita ketika kita meninggal dunia maka yang memandikan kita mensolatkan kita mengkapani kita dan menguburkan kita itu adalah saudara kita muslim yang lain Muallim menyebutkan di sini hal ini ditekankan bila tidak ada orang yang mengantarkannya. Terutama jika ada di antara kalangan kaum muslimin yang meninggal dunia dan tidak ada yang mengantarnya, tidak ada yang mensolatkannya, maka ini uh, tekanan buat kita, hadis ini menekan kita. Karena hak dia untuk kita ada. Sebagaimana sebaliknya juga. Kemudian tidak mengapa membawa mayit dengan kendaraan mobil atau hewan tunggangan. Lebih-lebih bila kuburan jauh. Orang yang mengantarkan jenazah hendaklah ikut serta memikulnya. Jadi memang ketika mengantarkan jenazah itu boleh juga kita menggunakan sarana transportasi modern atau yang lama seperti mobil atau hewan tunggangan, unta dan sebagainya. Namun uh, yang lebih baik kita juga harus memikul mayit tersebut kita pikul dia karena itu merupakan hak uh, dia untuk kita kita membawanya ke pemakaman kemudian juga disyariatkan mengebumikan mayit di kuburan khusus dengan orang-orang mati karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengebumikan maksudnya menguburkan orang-orang mati di kuburan Baqi sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis-hadis sahih -hadis dan tidak pernah dinukil dari seorang salaf pun bahwa dia dimakamkan di selain perkuburan. Jadi ini perlu kita perhatikan ya. Uh, disyariatkan bagi kita kaum muslimin agar menguburkan orang yang meninggal itu di perkuburan orang-orang mati. Ini yang disyariatkan. Walaupun memang dibolehkan bagi kita menguburkan orang yang mati itu di uh, di tanah dia sendiri dibolehkan. Namun yang lebih afdol kita kuburkan di perkuburan kaum muslimin. Uh, juga disunnahkan bersegera dalam mengurus jenazah, memandikannya, mengkapaninya, mensolatkan dan juga menguburkannya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi eh, disunnahkan bagi kita untuk segera mengurusi mayit jika sudah jelas dia meninggal dunia ya. Baik dengan pengalaman orang yang sudah mengetahui bagaimana orang yang meninggal dunia ataupun dengan uh, catatan dokter seorang itu sudah meninggal umpamanya maka disunahkan bagi kita untuk bersegera mengurusinya uh, kita mandikan kita kafani kemudian kita solatkan dan juga kita kita makamkan dan ini juga berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Rasulullah mengatakan idamata ahadukum fala tahbisuh wa asri'u bihi ila qabrih Artinya, bila salah seorang di antara kalian meninggal dunia, maka jangan menahannya dan percepatlah membawanya ke kuburan. Maksudnya, jangan kita tahan. Karena banyak di kalangan sekarang kaum muslimin mayit itu sudah meninggal umpamanya hari ini. Namun mereka masih menguburkannya dua hari ke depan. Atau meninggal pagi umpamanya mereka menguburkannya besok dengan alasan menunggu saudara-saudaranya agar mereka melihat yang terakhir kali. Walaupun memang ini boleh, namun yang disyariatkan bagi kita adalah mensegerakan mengurusi mayit. Dan hadis ini diriwayatkan oleh uh, Al-Imam At-Tabari dan juga uh, Al-Imam Ibn Hajar menghasankan hadis ini dalam Al-Fathul Bari apa yang dilakukan oleh sebagian orang berupa menunda-nundanya, memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain atau memilih hari baik dalam seminggu untuk memakamkannya, maka hal ini tidak sejalan dengan sunnah. Nah, ha, di sini jelas Malik menyebutkan ya. Jadi orang-orang yang menundanya atau memindahkannya ke tempat yang lain dan sebagainya itu tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat membawanya ke kuburan juga disunnahkan untuk mempercepat langkah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika kita sudah mau membawanya ke kuburan kita disunnahkan juga mempercepat langkah. Jangan kita lama-lamakan. Jangan pelan-pelan. Rasulullah mengatakan asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih wa in taku siwa dhalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Artinya, Percepatlah dalam membawa jenazah. Bila dia seorang yang soleh, seorang yang baik, umumnya, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah kebaikan yang kalian segerakan untuknya. Maksudnya untuk si mayit. Dan bila selain itu, maksudnya dia tidak orang soleh, orang buruk maksudnya, maka itu adalah keburukan yang kalian lepaskan dari pundak kalian. Ini jelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita. Dan hadis ini sahih diriwayatkan Al Imam Bukhari dan juga Al Imam Muslim. Sedangkan Al Imam Bukhari menulis hadis ini di nomor 1351 dan Al Imam Muslim nomor 944. Jadi kita harus bersegera. Jika dia orang soleh, maka kita memberikan kebaikan untuk dia. Dan jika dia orang yang buruk, tidak soleh, maka kita mensegerakan keburukan lepas dari kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan maknai makna cepat di sini. Muallim menyebutkan namun mempercepat di sini tidak menjadi cepat yang sangat berlari. Maksudnya bukan berlari kita membawa mayitnya. Akan tetapi ukuran kecepatannya lebih pelan daripada jalan cepat sebagaimana yang dipilih oleh sebagian ulama. Maksudnya dia tidak seperti jalan biasa pelan. Akan tetapi lebih cepat dari kita jalan biasa dan tidak juga lari cepat seperti itu. Orang-orang yang membawa jenazah harus tenang dan khusyuk. Tidak mengangkat suara apapun, tidak membaca Al-Quran atau lainnya. Karena tidak ada suatu riwayat pun tentang hal tersebut dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang melakukannya maka dia menyelesih sunnah. Karena memang banyak kita lihat orang yang membaca bacaan ketika mereka membawa mayit dan itu tidak ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ibadah itu adalah tauqifi ibadah itu sudah jelas ada ketentuannya dari syariat karena al aslu fil ibadah haram hukum asal beribadah itu haram kecuali ada dalil yang menganjurkan kita memerintahkan kita untuk itu umpamanya kita katakan tadi, orang yang membawa jenazah tidak ada baca-bacaan, tidak membaca Al-Quran dan sejenisnya ketika membawa mayit. Jika itu dikhususkan, namun jika ada orang baca Al-Quran tidak dikhususkan karena bawa mayit, itu tidak mengapa. Masalahnya adalah dikhususkan. Ketika membawa mayit itu harus membaca Al-Quran, membaca zikir-zikir dan sejenisnya. Itu tidak ada dasarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di sini disebutkan Wanita tidak boleh mengantarkan jenazah berdasarkan Ummu Atiyah. Maksudnya berdasarkan hadis Ummu Atiyah ya. Eh, Nuhina anittiba'il janais. Kami dilarang mengantarkan jenazah. Kami dilarang untuk mengantar jenazah. Ini yang lebih afdol ya. Sebagian ulama memang mengharamkan. Mengharamkan wanita ikut uh, menguburkan atau menyaksikan penguburan mayit tersebut. Yang lebih abdur tentunya mereka tidak tidak ikut. Memikul dan mengantar jenazah hanya khusus bagi kaum laki-laki saja. Pengantar dimakruhkan duduk sehingga jenazah diletakkan di atas tanah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang duduk sehingga mayit diletakkan. Intinya adalah ketika kita membawa mayit itu orang yang memikul mayit ya jika dipikul maka jangan kita duduk dulu sebelum mayit itu di dikuburkan. Ini yang lebih afdal. Dan juga memang kita tidak boleh duduk di di kuburan. Itu ada hadis sharih datang langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu nanti akan kita bahas. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melangkah ke bagian ke-8 menguburkan mayit uh, dan juga bentuk kuburan atau sifat kuburan dan apa yang disunnahkan padanya. Di sini kita mempelajari bagaimana menguburkan mayit dan bentuk kuburan yang ditetapkan dalam syariat Islam. Disunnahkan memperdalam kubur. Ini kita dalamkan kuburan ya. Kemudian melebarkannya. Kita lebarkan, jangan sempit sekali. Kecuali memang ada ketentuan dari pihak yang menjaga kuburan harus uh, sempit seperti itu. Namun hukum asalnya bagi kita adalah kita perluas kuburan, kita lapangkan. Kemudian dan dibuat lahat untuk mayit, maksudnya untuk mayit. Lahat ketika kita lobangi kuburan tersebut dibuat lahat. Lahat adalah uh, lubang arah ke kanan atau mengarah kiblat ya, lobang Kemudian dan lahat adalah membuat lubang galian di dasar kubur di bagian sisi serong ke arah kiblat sebagaimana kita katakan tadi lalu bila sulit membuat lahad maka tidak mengapa diganti dengan syak syak ya dan syak adalah membuat liang galian untuk mayit di tengah lubang kubur namun lahad lebih utama berdasarkan uh, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-lahdu lana wa syaqqu li ghairina liang lahad adalah untuk kita sedangkan liang galian syak adalah bagian selain kita maksudnya apa bentuk lubang kubur itu boleh dua. Yang pertama adalah kita lubangi dulu lurus seperti ini ya, berbentuk lubang dalam agak lebar. Kemudian kita gali sebelah samping arah kiblat. Nah, ha, maka ini disebut dengan lahat. Namun jika sulit, memang sebagian tanah sulit seperti itu, bisa tanahnya roboh, maka boleh dengan syak. Syak itu kita lubangi e, kuburan, kemudian kita di dalam kuburan itu masih satu arah, di tengahnya kita lubangi buat lubang lagi uh, yang cukup untuk si mayit tadi. Tapi yang lebih afdal adalah tetap lahat karena berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan tadi liang lahat adalah untuk kita sedangkan liang galian syak adalah untuk selain kita. Hadis ini diriwayatkan Al Imam At-Tirmizi dan beliau menghasankan hadis ini dan disahihkan Al Imam Al Albani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mayit diletakkan di lahadnya di atas sisi kanannya dalam posisi miring ke kanan menghadap kiblat jelas ya mayit itu harus kita arahkan ke kiblat celah lahat yang terbuka itu ditutup dengan bata dan tanah ketika mayitnya sudah kita letakkan kita arahkan ke kiblat maka kita ambil bata atau bata ya atau uh, gumpalan tanah itu untuk menahannya agar tetap miring mengarah kiblat. Uh, kemudian ditimbun dengan tanah lalu kuburannya ditinggikan dari tanah seukuran satu jengkal sesuai dengan bentuk punuk karena demikianlah bentuk kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabat beliau. Dan tentunya ini kita lihat Asyarhul uh, Mumti' ya. Kemudian hal ini agar diketahui bahwa itu kubur sehingga tidak dihina. Tidak mengapa meletakkan batu-batu atau selainnya di atas sisi-sisinya untuk menjelaskan dan mengetahui batasan-batasannya. Jadi intinya kuburan itu boleh hanya kita naikkan dari tanah itu hanya satu jengkal. Karena ini adalah bentuk atau sifat kuburan Nabi SAW dan juga para sahabatnya dan juga kuburan-kuburan di sekarang seperti itu. Kemudian haram mendirikan bangunan di atas kubur. Maka tidak boleh kita membangun sesuatu di atas kubur. Mencatnya dan juga duduk di atasnya. Sebagaimana juga makruh membuat tulisan di atasnya kecuali hanya sebatas kebutuhan sebagai tanda berdasarkan hadis Jabir. Dia berkata, di sini dijelaskan, Naha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam an yujassasa al-qabru wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kuburan di semen atau dikapuri dan juga diduduki dan juga didirikan bangunan di atasnya. Di sini jelas ya. Jadi sekarang para kaum muslimin banyak melanggar aturan Islam dan juga mereka tidak Uh, melakukan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk uh, mengkapuri atau menyemen kuburan mereka semen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka duduk di kuburan mereka duduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk membangun sesuatu di atas kuburan, mereka bangun di atas kuburan karena mereka berlebih-lebihan kepada orang-orang yang soleh, yang mana itu tidak dibolehkan dalam Islam bahkan mereka beribadah menganggap bisa mendatangkan kebaikan keburukan di kuburan-kuburan orang-orang soleh tersebut dan itu dilarang dalam agama Islam dan hadis ini sebetulnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga oleh Imam At-Tirmizi jelas dan dalam hadis al-Imam At-Tirmizi ada tambahan wa an yuktaba 'alaiha dan dilarang bagi kita untuk memberikan tulisan-tulisan di kuburan. Sekarang banyak kita lihat orang menulis sesuatu di kuburan. Yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk itu. Al-Muallim menyebutkan di sini karena semua ini termasuk sarana syirik dan ketergantungan kepada kubur. Inilah yang membuat orang-orang bodoh tertipu sehingga mereka bergantung kepada kuburan. Perlu kita ketahui orang yang sudah meninggal itu tidak bisa lagi menyelamatkan kita belum tentu dirinya sendiri bisa diselamatkannya. Bagaimana dengan kita? Atau bahkan belum tentu dia sendiri selamat. Perlu kita ketahui kita kaum muslimin. Terkhusus di Indonesia banyak bermadhab al-imam al-syafi'i disebutkan dalam matan Abi Suja. Tentang sifat atau bentuk kuburan itu. Wa yusattahul qabru. Kubur itu diratakan. Ya. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dan dia juga bermadhab Al-Imam Asy-Syafi'i, kuburan yang lebih Abdul itu adalah sama rata dengan tanah. Kalau pun tidak bisa maka ditinggikan shiber Satu jengkal saja. Wa alla yujassas dan jangan juga di dikapuri, jangan juga disemen. Wa alla yubna alaihi dan juga jangan di e, dibangun sesuatu di atas kuburan. Ini adalah pendapat Eh, salah satu pengikut Al-Imam ash shafi Abi Suja' siapa yang tidak kenal itu matan Abi Suja' dan juga dalam kitab Al-Um disebutkan Al-Imam Ash-Shafi'i bisa kita lihat ya dalam kitab Al-Janais disebutkan wa yusattahul qabr kubur itu diratakan kalaupun tidak bisa rata maka boleh satu jengkal Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang inilah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima hari sebelum beliau wafat, sebelum beliau meninggal sangat menekankan ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu Kubur Ambiyahim masajid. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang Yahudi dan juga Nasrani karena mengapa mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Karena ketika seseorang membangun sesuatu di atas kuburan itu, itu merupakan sesuatu sarana kepada kesyirikan. Dan itu harus kita jauhi. Dan Rasulullah melarang itu. Makanya kuburan itu tidak boleh disemen, tidak boleh e, dikafuri, tidak boleh diduduki, tidak boleh dibangun sesuatu di atasnya. Dan dalam riwayat Imam Tirmidzi kita katakan tidak boleh ditulis sesuatu. Kenapa para kaum muslimin banyak melakukan ini sekarang? Karena mereka jauh dari ilmu agama. Kau muslimin, marilah kita kembali kepada ajaran agama Islam yang benar. Mari kita kembali ke ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga muallim menyebutkan diharamkan untuk menghina kubur dengan berjalan di atasnya atau menginjaknya dengan sandal atau duduk di atasnya dan yang sepertinya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yajlis ahadukum ala jamratin fatuhriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildih. Khairun lahu min an yajlis ala qabr." Masya Allah, ini ancaman yang sangat kuat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh, salah seorang di antara kalian duduk di atas bara api, Lalu ia membakar bajunya sampai menembus pada kulitnya adalah lebih baik baginya daripada duduk di atas kubur. Hadis ini diwajikan Al Imam Muslim nomor 971. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam dan menyebutkan kepada kita lebih baik bagi seseorang duduk di bara api dan membakar bajunya daripada dia duduk di atas kuburan. Ini menunjukkan kita harus menghormati kuburan. Tidak boleh kita dudui. Dan juga tidak boleh kita menginjak-injak kuburan pakai sandal. Makanya disunahkan bagi kita ketika masuk ke pemakaman kaum muslimin membuka sandal kita. Dan juga berdasarkan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menginjak kuburan. Rasulullah memang melarang kita untuk menginjak kuburan. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Kemudian sesudah memakamkan mayit dianjurkan mendoakannya berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau ketika telah selesai mengumumkan mayit maka beliau berdiri di depannya dan bersabda istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu an yus'al Rasulullah mengatakan mohon ampunlah maksudnya minta ampunlah kepada saudara kalian atau saudara kalian yang meninggal itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasalulahu at-tathbit dan mintalah untuknya keteguhan ketetapan maksudnya agar bisa menjawab pertanyaan para malaikat itu karena sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya karena orang yang mati itu ditanya dan hadis ini diriwayatkan al-Imam Abu Daud dan juga perlu kita perhatikan orang-orang yang membaca Al-Fatihah atau surah Al-Quran atau ayat-ayat yang lainnya di kuburan maka itu adalah perkara baru yang mungkar. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia tidak melakukannya. Sungguh beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Siapa saja yang melakukan suatu amalan ibadah yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka amalan itu tertolak karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita katakan tadi ketika mereka selesai menguburkan seseorang Rasulullah hanya mengatakan istighfiru minta ampunlah untuk saudara kalian yang meninggal kemudian wasalulahu at dan mintalah kepada Allah agar dia diteguhkan. Karena dia saat ini sedang ditanya. Adapun membaca Al-Quran atau surah-surah lain dan itu dikhususkan ketika selesai pemakaman itu tidak ada dasarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Walaupun memang membaca Al-Quran itu memiliki keutamaan, yang masalah itu adalah pengkhususan, pengkhususan ibadah di waktu-waktu tertentu dan tidak ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Walaupun ibadah itu ada keagungannya. Seperti membaca Al-Qur'an adalah ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat mulia. Namun jika membaca Al-Qur'an dikhususkan pada waktu tertentu maka itu tidak dibenarkan dalam agama Islam kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perlu kita tekankan di sini dalam menguburkan mayit itu harus kita segerakan. Dan juga kita telah membahas dari sifat atau bentuk kuburan itu ada dua. Boleh dengan lahat yaitu samping mengarah kiblat ketika dilobangi kemudian dibuat lobang lagi di samping mengarah kiblat itu disebut lahat. Namun jika tidak bisa maka boleh dengan syak. Syak itu adalah kita lobangi kubur kemudian di bawah dilobangi lagi secukupnya untuk mayit tadi. Kemudian yang perlu kita ketahui yang masuk dalam bab akidah tentang bentuk kuburan dalam Islam. Ini sangat ditekankan para ulama. Kita hanya boleh membuat tanda kuburan itu satu jengkal tanah lebih dan bentuknya seperti punuk unta, umpamanya seperti ini. Boleh. Dan itu pun tingginya satu jengkal. Jangan kita lebihkan. Karena ini permasalahan yang betul-betul ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita maka disebutkan lima hari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat beliau senantiasa mengingatkan umatnya agar kuburannya tidak dijadikan masjid bagaimana itu orang selalu datang uh, menziarahi untuk bertabarruk dan sejenisnya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sekarang mereka berlebih-lebihan uh, mencintai orang-orang yang soleh yang sudah meninggal mereka bangun kuburannya Mereka buat tempat itu sebagai sarana orang datang tiap tahun. Mereka buat hal-hal sesuatu dan selainnya memotivasi orang agar datang ke kuburan itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui menziarahi kubur itu adalah sunnah dan dibolehkan dalam Islam. Namun ketika kita menziarahi kuburan tertentu dan mengyakini itu memiliki manfaat atau memiliki keberkahan itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Jika tidak ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya wasiatkan ketika kita menguburkan seseorang kita kuburkanlah sesuai dengan uh, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jangan kita membangun kuburan tersebut atau bahkan melakukan kesyirikan-kesyirikan di kubur tersebut karena ini jauh dari ajaran Islam eh, baiklah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat buat kita semua dan bisa kita amalkan, kita kerjakan, kita dakwahkan dan juga mudah-mudahan dengan ilmu ini Allah angkat derajat kita dan kita dimasukkan ke surga Firdausil A'la bersama para rasul, para anbiya dan juga para siddiqin dan juga para suhada dan mereka lah orang-orang sebaik-baik teman bagi kita di di surga. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa lakum wa li muslimin fastaghfiruhu إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته